Բարև սիրելի մայցիկներ եւ փոքրիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա դեկտեմբերի 22-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման հարթիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, քանի որ ամանորին հաշված օրեր են մնացել, այդ իսկ պատճառով այսօր մեր եթերում ձեզ հետ ակրկրող շատ նյութեր կլնեն նոր տարվա մասին, որոնք նաեւ հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ մեր նախորդ թողարկման հյուրներ Քերալայն Քոքսյան վան վերականգնողական կենտրոնի հոկեբան Արմինե Դանիելյանը, ում հետ խոսեցինք աուտիզմի մաս մասին։ Եթերում մանկության մոլորակն է։ Մանկապարտեզ գնալը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր փոքրիկի դաստիարակության համար։ Երեխաները հիմնականում չեն ցանկանում գնալ մանկապարտեզ, սակայն ծնողները պետք է կարողանան համոզել եւ ազատել նրանց մանկապարտեզի հանդեպ ունեցած վախից։ Երեխան պետք է նախապես իմանա, թե ուր է գնում։ Պետք է գիտակցի, որ դասերակների ուշադրությունը հավասարապես է բաշխված լինելու բոլոր երեխաների վրա։ Ծնողները պետք է բացատրեն երեխաներին, որ մանկապարտեզում ուրիշ շատ երեխաներ էլ կան, որոնց հետ նա պետք է շփվի ու խաղա։ Երևի արդեն կրահեցիք, որ այսօր մենք կհյուրընկալենք շատ երեխաների։ Ստեփանակերտի համար 1 մանկապարտեզի երեխաները մեզ համար կարտասանեն ու կերքեն։ Այս պահին լսենք մի շատ լավ երգ եւ այնուհետև կվերադառնանք հյուրասրահ։ Լևոն նոր տարի Bye. անմին հավատվում ենք որ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Օրվա մեր հյուրերն են Ստեփանակերտի համար 1 մանկապարտեզի երեխաները եւ Արևիկ խմբի դաստիարակ Ժաննա Մարկարյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Ժաննա, նախ տեղեկանանք, թե որ խմբի դասրակչուհին եք եւ քանի տարի է որ աշխատում եք այս մանկապարտեզում։ 2001 թվից աշխատում եմ թիվ 1 պետական մանկապարտեզում, աշխատում եմ 03 խմբում։ Խումբը կոչվում է Արևիկ խումբ։ Ձեր դեմքից անպակաս է ժպիտը։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ զբաղվում եք սիրած աշխատանքով։ Ինչ է տակրկրություն եւ բարդություններ ունի մանկապարտեզի դաստիարակչուհու աշխատանքը։ Ամեն ինչի հիմքը տալիս է մանկապարտեզը։ Երեխաների հետ աշխատելը մեծ հաճույք է պատճառում։ Ինքնիստիկյան, եթե տեսնում ես երեխային, անկախ քեզանից բարձրանում է քո տրամադրությունը, անկախ քեզանից սիրում ես այդ երեխուն։ Վատ երեխա չկա։ Դժվար երեխաների հետ շատ եմ սիրում աշխատել եւ իրանց հասցնել իրանց նպատակներին ու եթե մի երեխու մոտ ինչ որ մի բան ստացվում է, ես ուզում եմ որ բոլոր երեխաները զգան այդ երջանկությունը, բոլորի երեսներին թող ժպետ լինի թող այդ թախի ձևիշտը չլինի երեխաների երեսին։ Որ շփտում են անկախ ինձ ինչքան անտրամադիր եմ լինում, ես էլ եմ շփտում։ Մանկապարտեզի աշխատանքը, աշխատանքը երեխաների հետ պահանջում է շատ բարդություններ, բայց ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, երեխաներին առանձնապես շատ եմ սիրում, դրա համար այդ բարդությունները ինձ համար բարդություններ չեն, որովհետև ես ինչքան էլ տխուր լինեմ, մեծ հաճույք եմ ստանում, որ տեսնում եմ երեխաներին, զբաղվում եմ նրանց հետ, տալիս եմ շատ նոր-նոր գիտելիքներ, խաղեր եւ այդ գիտելիքները երեխաները ընկալում են խաղերով։ Բնականաբար ամանորյա հանդես եք նախապատրաստում նորություններ կլինեն ծրագրում։ Այո, այս տարի մեզ ունենք նորություն։ Ամանորի հանդեսին մենք նաեւ ընդգրկել ենք հravirում ենք թեյի խորագիրը։ Կլինի շատ հետաքրքիր երեխաները եւ կերքեն եւ կպարեն եւ կբեմադրեն հravirում ենք թեյի բեմականությունը Ինչ գիտեն երեխաները նոր տարվա ձմեր պապի, ձյունանուշիկի մասին։ Կարողանում եք պատասխանել նրանց բոլոր հարցերին։ Այո, ձմեր պապիկը մի բարի արատաձերն պապիկ է, երեխաները դա գիտեն։ Անհամբեր սպասում են ձմեր պապիկին, իսկ ձյունանուշը նրա ծիրած թորնուհին։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ իսկ հիմա ուզում ենք զրուցել երեխաների հետ։ Շուտ հա երեխաներ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ։ Երեխաներ, այսօր մանկության մոլորակն է եկել ձեզ հյուր։ Որևէ մեկը կարող է ասել, ինչ է մոլորակը։ Պատտվում է ինչի շուրջ։ Արեգակի։ Ապրեք, երեխաներ, մանկության մոլորակը մի աշխարհ է, որը ստեղծում են միմիեն երեխաները։ Օրինակ, ինչպիսին ձեր մանկապարտեզն է։ Ով կարող է արտասանել։ Ես։ Անունդ ի՞նչ է։ Մարի։ Դե արտասանիկ։ Նորից եկավ նոր տարին ուրախություն թողբերի նոր տարի է նոր տարի թող միշտ նորուսեք միշտ վարի անուշ երկը վարարի ասենք ողջուն նոր տարի ապրես դու ելով կարող է արտասանել անունդ ինչ է աննա դա դե արտասանիր ինչ ես արտասանում նոր տարին թող խաղաղության մեկ պահի համայն աշխարը եւ թող ծիծաղն անպակաց լինի ամենքի դեմքից։ Ապրես, էլո, ներկայացիր։ Բելա։ Ապրես, Բելա, քանի տարեկան ես։ 4։ Դե արտասանիր։ Եկել է նոր տարին, ահա ի հետ բերի բայք, առողջ եղել իժավզարի քրիստ հաջողակ եղեք։ Ապրես դու, դու քանի տարեկան ես անի։ 4 4 դե արտասանի փոքրիկ Ձերնոր տայր նոր հավը թողնոր հուշեր այն բերազներ մեր թևավոր թոշյան քանը ստարի Ապրես Տիգրան Քանի տարեկան ես 4 դե արտասանի Հավատում եմ կկա օրը պիտի ենեն կարարան լեզուս գամ միամերը շնչեն գոտը անարան Մեր Սուրբ Հրաշ Երագույնը ծածանվելով կատարենք, ասենք ամբողջ հայության շնորհավոր նոր տային։ Ապրես Տիգրան։ Աղջիկ Տոնացավը ասովվա մեր մանկական ջեսներից եկնել չմնովավը։ Եկեք կազմենք ուրախ շրջան, եղերնու տակ, ծափիկ տանք, երկենք, պարենք ու խնդանք։ ամեն ձոնը շախկալիս, ձոնը պապիկն են կալիս, մաս տոպակն է շարակին դահվարեն պապիկին։ ինչ կան լուսեր կամ պաճա, դե չինչ լավն է տոնածալ, զաղթեի ունի անհամար։ Ինչ երգ կարող եք երգել։ Ծնվեց երբ Լավինա կարբար ես ու մեծ Ջիոն զանգակներ կհնչեն անթաթար նոր տարվա գիշեր Երեխաներ շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ Շնորհավոր Հիշեցնենք մեր հյուրերն այն Ստեփանակերտի համար 1 մանկապարտեզի երեխաները եւ Արևիկ խմբի դաստիարակ Ժաննա Մարկարյանը։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Այս պահին լսենք Դալիթային Ամանոր Նոր տարին նոր գուներով յուր կգա կբերի մի նոր ջերմություն ու նոր կյանք տիկ տակ տիկ տակ տիկ տիկ տակ տակ տիկ տակ տիկ տակ տիկ տիկ տակ տակ շատ քիչ շատ քիչ շատ շատ շատ շատ քիչ մա լուսեր մեծ տան լուսեր դրսում ծմեր իսկ սրտերում էր նոր լուսեր տակ շատ քիչ շատ քիչ շատ շատ շատ շատ քիչ մնաց նորից լույսեր մեծ տոնուսեր դրսում ձամեր ի սրտերում էր նոր հույսեր թող այս գիշեր նորից հնչեն ուրախ զանգերն ու ամանորն աստարարեն նորից լույսեր ստանու սեր Հրսում ծամեր Ի սրտերում է նոր հույսեր Թող այս գիշեր Նորից հնչեն Ուրախ զանգերն ու ամանորն ազվարարեն մեծ լույսեր, մեծ տոնուսեր, դրսում ծամեր, ի սրտերում է նոր հույսեր, թող այս գիշեր, նորից հնչեն, ուրախ զանգեր, նու ամանոն ազդարարեր, նորից լույսեր, մեծ տոնուսեր, դրսում ծամեր, ի սրտերում է նոր հույսեր, թող այս գիշեր, նորից հնչեն, ուրախ զանգեր, նու ամանոն ազդարարեր, Ամանոր տոն, որ նշվում է տարբեր ժողովրդների կողմից ընդունված օրացույցում ընթացիկ տարվա վերջին օրվա եւ հաջորդ տարվա առաջին օրվա գիշերը։ Նոր տարին նշելու սովորույթը գոյություն ուներ դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Միջագետքում ամանորով նշում են տարվա սկիզբը։ Տարին ժամանակի սահման է, որը վերցրած է բնությունից։ Դա այն ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում երկիր մոլորակը կատարում է Միլլերիվ պտույտ Արեգակի շուրջը։ Երկրի կատարած շրջապտույտը հավասար է 934 միլիոն միլիոն կիլոմետրի, որն անցնում է մեծ արագությամբ։ Հունվարի 1-ը որպես տարվա սկիզբ սահմանվել է Հռոմի կայսր Հուլիոս Կեսարի կողմից մեր թվարկությունից առաջ 46 թվականին։ Նոր տարին հարմար առիթ է ձեր փոքրիկներին ամանորյա մի քանի միջոցառումների մասնակից դարձնելու համար։ Դուք կարող եք նախապես տեղեկանալ, թե ինչ միջոցառումներ են կազմակերպվում քաղաքում, իմանալ հրավերի կարգի մասին եւ ձեր փոքրիկին տանել ուրախանալու եւ նոր տարվա հրաշք վայելելու։ Փոքրիկը երջանիկ կլինի, եթե հնարավորություն ընձեռվի ձմեր պապիկին եւ ձյունանուշիկին տեսնել եւ նրանց հետ լուսանկարվել։ Մենք երբեք ժամանակ չեն գտնում մեր երեխաների համար, բայց ես հորդորում եմ նաև կոչ եմ անում բոլոր մայրերին թողնել ամանորյա պատրաստությունները եւ իրենց ժամանակը նվիրել իրենց փոքրիկի ժամանցին։ Սա ավելի կարեւոր է։ Փոքրիկները պետք է հնարավորինս ապրեն ամանորի ողջ գեղեցկությունն ու խորթավորությունը հավատան հրաշքներին։ Ամանորյա հրաշք տոնը երեխաների համար պետք է ծնողները կազմակերպեն գնելով ամանորյա հանդերձան, խաղալիքներ եւ տոնածառ։ Հասուն տարիքում մարդիկ ամանորի նախորեն հաճախ են հիշում իրենց մանկության տարիները։ Ոստի այդ հիշողությունները պետք է գեղեցիկ լինեն, գունավոր, հաճելի։ Երբեք ավելոր չէ եւս մեկ անգամ փոքրիկին զմեր պապի եւ ձյունանուշիկի ներկայությունը վայելելը, ինչպես նաեւ իր սիրելի մորտ հաջորդ ֆիլմի հերոսների հետ օրնանց կացնելը։ Այնպես որ սիրելի ծնողներ, անմոռանալի դարձրեք նոր տարին ձեր փոքրիկների համար, բարգևեք նրան լավ հիշողություններ ու տրամադրություն, որ միշտ կուղեկցեն ձեր երեխային։ հաթի ծմեր պապի թամորուքից ծմեր պապը երկինք է բիտ ամպերի մեջ իրուչամից վազին աստղաչիր է պապը բերում թավ մորուքի երկար մազին թրջունեն են ուրախ երկար փոխվող մեր կոպեզին Չի փակվելու էլ ոչ մի դուր նոր տարի է հրաշքի Թրջին դառնալ հրապարակն է եթերում սիրելի մայրիկներ կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու։ Շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը, ինչպես կազմակերպել ամանորի տոնը երեխաների համար։ Յուրաքանչյուր տոն փոքրիկի համար իսկական հրաշք է, որի ընթացքում նա սպասում է իր ամենաբաղձալի երազանքների իրականացմանը։ Ամանորն իր յուրօրինակ հեքիաթային մտնոլորտով ոչ մի ուրիշ տոնի հետ չի կարելի համեմատել։ Ցանկացած ծնող ուզում է իր փոքրիկի համար նոր տարվա գիշերը անկրկների դարձնել, իսկ ինչպես կազմակերպել ամանորի տոնն այնպես, որ այն երկար հիշվի։ Փոքրիկի համար գեղեցիկ տոն կազմակերպելը բացարձակապես դժվար չէ։ Անհրաժեշտ է մի փոքր երևակայել ու ժամանակը չխնայել։ Այսպես, հիշեք, որ նախատոնական ընտանեկան զբոսանքը տոնին պատրաստվող քաղաքի մեջ երեխայի համար բավական հետաքրքիր իրադարձություն է։ Չէ՞ որ շուրջ բոլորը գեղեցիկ զարդարված տոնածառեր են, փողոցներն ու խանութների ցուցափեղկերը գեղեցիկ լուսավորված։ Այդ ընթացքում երեխային պատմեք տոնի մասին, այն մասին, թե ինչ է նրան սպասում նոր տարվա գիշերը։ Պատմեք, որ շատ հյուրեր եք ունենալու եւ նրան այցելելու են ձմերպապն ու ձնանուշը։ Մեկից 3 տարեկան երեխաները խիստ կախման մեջ են գտնվում իրենց ծնողների հույզերից եւ նյարդային գծիկի վերածված ծնողներին տեսնելով չեն կարողանա ուրախանալ։ Այդ իսկ պատճառով ամբողջ հոգով ձուլվեք տոնին եւ թույլ մի տվեք առօրյա եւ տոնական հոգձերն իրենց զգացնել տան փոքրիկի ներկայությամբ։ Տոնը երեխաների հետ ցանկալի է նշել տանը։ Եթե փոքրիկն արդեն բոլորել է 2 տարին, ապա նրան կարելի է համարել տոնակատարության լիիրավ մասնակից։ Եթե ձեր հյուրերի թվում կլինեն նաեւ երեխաներ, ապա նրանց համար տոնական անկյուն պատրաստեք, որտեղ նրան նրանք կխաղան ու կզբաղվեն։ Հիշեք, որ 2-ից 3 տարեկան երեխաները շատ արագ են ձանձրանում միևնույն խաղերից, այդ իսկ պատճառով պետք է մի քանի հետաքրքիր զբաղմունք նախորոք մտածել։ Օրինակ, կարելի է այդ տարիքի երեխաների հետ խաղալ ձնագնդիկ ճմրթած անձեռոցիկների միջոցով։ Երեխաների հետ շոգեքաշ գնաց խաղացեք տոնական գեղեցիկ երաժշտության ներքո։ Գնացքով երթի ընթացքում բարբերաբար կանգնեք ու թող երեխաներն այդ ընթացքում որևէ բան արտասանեն ու երգեն։ Խրախուսեք երեխաներին փոքրիկ մրցանակներով, Երեխաների վերջին կանգառը տոնածառի լույսերը վառելու գործընթացն է։ Դա եւս կարելի է վերափոխել խաղի։ Օրինակ, թող երեխաները փչեն տոնածառի վրա, այդ ընթացքում տոնածառի լույսերը կհանգչեն, իսկ երբ ծապ տան, ապա կվառվեն։ Եվ վերջապես ամենասպասված պահը նվերների բաժանումն է։ Այն եւս կարելի է խաղի վերածել։ Երեխաներին կարող եք բաժանել բացիկներ, որոնց վրա նրանց ցանոթ առարկաների նկարներ են փակցված, եւ այդ նույն նկարներից փակցրեք նաեւ յուրաքանչյուր նվերի վրա։ Այսպիսով նրանք կկարողանան ճանաչել հենց իրենց նվերը։ Ոչ մի դեպքում մի մոռացեք ռեժիմի մասին, թույլ տվեք փոքրիկին ձեզ հետ միասին դիմավորել ամանորը, ապա պարկեցրեք քնելու։ Միշտ ապեք նվերները տալ դեկտեմբերի 31-ին, թող երեխաներն առավոտյան դրանք գտնեն եղևնու տակ, չէ որ հեքիաթում ձմեր պապիկը այցելում է երբ փոքրիկը քնած է։ Ինչքան երեխան մեծ է, այնքան հեշտ է նրա եւ հյուրերի համար զբաղմուն գտնել։ Միջոցառման սցենարը նախապես մտածեք։ Օրինակ, կարելի է երեխաների համար կազմակերպել ճանապարհորդություն եկյատների աշխարհ։ Կարող եք հանելուկներ առաջարկել, որպեսզի նրանք լուծեն։ Կարելի է առաջարկել գտնել նվերների պարկը, որը կորցրել է Ձմեր Պապիկը։ Կարող եք վերցնել ցանկացած այլ միջոցառումների սցենարներ եւ դրանք մի փոքր հարմարեցնել ամանորի տոնին։ Քանի որ երեխաները նվերներ շատ են սիրում, կարելի է նախապես մի քանի նվեր պատրաստել, բայց նվերները պետք չէ միանգամից տալ երեխային։ Գլխավոր նվերները դրեք տոնածառի ու բարձի տակ։ Մեկ այլ նվեր կարելի է դնել ամանորյա գուլպայի մեջ։ Նվեր կարելի է դնել երկարաճիտ կոշիկի մեջ։ Պատկերացրեք, ինչքան կուրախանա երեխան, երբ զբոսանքի գնալուց առաջ հայտնաբերի այն։ Նվերները պետք է լինեն ոչ միայն հետաքրքիր, այլ նաև օգտակար եւ ուսուցանող։ Տղաներին կարելի է նվիրել կոնստրուկտոր լեգոներ, իսկ աղջիկներին կարուցեվի պարագաներ։ Ավելի մեծ տարիքի երեխան կարող է մի օր հայտնաբերի, որ ձմեր պապիկ գոյություն չունի, սակայն դա չի նշանակում, որ 19-ամյա փոքրիկը ամանորի տոնին ձեզնից հրաշք ու կախարդանք չի ակնկալում։ Չէ՞ որ նույնիսկ մենք մեծերը ժամացույցի զարկերի հետ միաժամանակ երազանք եք պահում։ Ամանորի գիշերը բոլորս կարող ենք մանկանալ, հակնել դիմական դեսային հակուստ երեխաների հետ։ Մանկական միջոցառման համար նախապես վիկտորինաներ մտածեք եւ դրանց մասնակից դարձրեք նաեւ մեծահասակներին։ Կարող եք երեխաների հետ միաժամանակ խաղալ փչացած հեռախոս, կարելի է կազմակերպել նաեւ հետեւյալ խաղը։ Յուրաքանչյուր երեխա կամ մեծահասակ միմիկաներով անխոս նկարագրում է, թե կողքինի համար ինչ նվեր կցանկանար պատրաստել։ Երեխաները պետք է մշակեն այդ նվերը։ Այս տարիքի երեխաների համար նվերը պետք է հաճելի անակնկալ լինի, իսկ ընտանիքի մյուս անդամների համար նվերներ ընտրելիս կարելի է խորհրդակցել երեխայի հետ։ Այդ դեպքում նա իրեն օգտակար ու հպարտ կզգա։ Ուղիղ եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն այսօր դեկտեմբերի 22-ն է, օրը 3 շաբթի, տեղական ժամանակով 18:41 րոպե։ Եթե ամանորի նախորեին ձյուն տեղա, ապա կարելի է երեխաների հետ բակում ձնեմարտ ծեփել, բակային եղևնին զարդարել ու նրա շուրջը ապարել։ Ձնեբակը զարդարելը շատ ինքնատիպ ու հաճելի զբաղմունք է։ Կարելի է նախորոք պատրաստել գունավոր սառույցներ ու դրանցով զարդարել շուրջ բոլորը։ Դրա համար պետք է ջրաներկով լուծված ջուրը սառցախցիկում սարեցնել։ Ձյունից կարելի է գեղեցիկ անրոցներ ու ձնեմարթուկներ պատրաստել, իսկ եթե ձյուն չլինի, ամենևին հոգ չէ։ Կարելի է նաև պայծառ եղանակին բակի եղևնին զարդարել ու ապարել վայելել նրա շուրջը։ Միայն պետք է հիշել, որ այս դեպքում երեխաներն ինչքան շատ լինեն, այնքան հետաքրքիր կլինի։ Մանկական միջոցառումները պետք չէ ձգձգել, որպեսզի երեխաները չհոգնեն ու չձանձրանան։ Միջոցառումից հետո երեխաները պետք է հանգստանան։ Կարելի է նրանց կնեցնել կամ թույլ տալ հանգիստ զբաղմունքից անցնել նկարել, մուլտֆիլմ դիտել։ 2-ից 3 տարեկան երեխաների համար միջոցառումը կես ժամից ավելի չպետք է տևի։ 3-ից 5 տարեկան երեխաների համար այն պետք է լինի մոտ 1 ժամ տևողությամբ, իսկ 5-ից 8 տարեկաների համար համար ոչ ավել, քան 2 ժամը։ Զարթարում ենք տունը երեխաների հետ միասին։ Տոնածար զարթարելը երեխաների ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկն է։ Տոնածարը կարելի է զարթարել ոչ միայն հատուկ զարթարվելու համար նախատեսված խաղալիքներով։ Պարզապես պետք է հիշել, որ այդ զարդերը պետք է կոտրվող չլնեն։ Այն տանը, որտեղ փոքրիկ երեխա կա, միշտ էլ կգտնվեն փոքրիկ խաղալիքներ, որոնցով հնարավոր կլինի զարդարել տոնածառը։ Ձնեն նախշեր լուսամուտների վրա։ Տան պատուհանները կարելի է զարդարել սեփական նկարներով։ Ցանկալի է նկարել գուաշով, որը հետո հեշտությամբ մաքրվում է ապակիների վրայից։ Պետք է հիշել, որ նկարները պետք է թեմատիկ լինեն նվիրված ձմռանն ու ամանորին։ Դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը այս պահին լսենք հաճելի եւ ուրախ երաժշտություն երգում է Յանա Հովանիսյանը ալո ալո Ալո ալո ծմե պապի քեզ սպասում ենք անհամբեր մենք գիտենք ամեն տարի մեզ բերում ես նավեներ լսկուն վավող լույսեր, տոննածա շատ բարիքներ, և երկող խաղալիքներ, և այլող նոտիկնիքներ, նոր տարի, նոր տարի, կես պասում են շուտ տարի, նոր տարի, նախատոնական դրամատրության մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում։ Այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից Ժ տարը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզուներ, բարեր են ստեղծում անսպար, երբ կոչվում են տար, ամեն տար իր այ բուբենի յուր գնա բոլորի տուն եւ դարձի մի տուն քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բազում այ բուբենը հայկական քո հայոց լեզուն շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս Այ բուբենը հայկական պետք է իմանաս Այ բուբենը հայկական պետք է իմանաս Շամը գործը հորնջեց, շամը ծույցը վարդրեց, արդայ ժամն է կնեդու և նա կնեդ ամուսին նորից աստղերին ժիր արտնացրեց խորը քնից ժդարով շատ գազաններ ունեն երկար ժանիկներ լվանում են ժանիկներ ու քնում ժամացույցը քնելով շագոտված սելակներով Շետարի մասին էր քեզ փոքրիկ պատմում Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ Բարի մայրիկներ եւ փոքրիկներ, ինչ բարի գիշեր մաղթելը ես ձեզ համար կգարթա Մամանորիա հեքիաթ։ Լինում է, չի լինում մի գեղեցիկ անտառ է լինում, սաղարթախիտ ու կանաչ։ Անտառում իր զգացվում էր զարմանահրաշ սաղիկների բույրն ու լսվում էր բազմագույն թռչունների ուրախ երգը։ Անտառում ապրում են բազմաթիվ գեղեցիկ ու բարի կենթանիներ։ Զարմանալի էր, բայց կենթանիները շատ համերաշխ էին ապրում եւ իրար չէին վնասում։ Նրանք միասին խնամում էին անտառը, միասին պատրաստվում էին զմրան գալուն։ Նրանց ամենասիրելի տոնն ամանորն էր։ Բոլորը պատրաստվում էին այդ հրաշալի տոնին, եւ ահա արջը, նապաստակը եւ ոզնին որոշեցին գնալ անտառ եւ ընտրել Եղևնի։ Եղևնին պետք է լինի շատ մեծ եւ բարձր, ասաց արջը։ Ինչու բարձր, զարմացավ նա պաստակը։ Թող այն լինի փոքրիկ, փափուկ եւ արծաթափայլ, ինչպես ես։ Ոչ, ոչ, Եղևնին պետք է լինի փշոտ եւ փոքր։ Իսկ ես ասում եմ, որ այն պետք է լինի մեծ, խոշոր, ինչպես ես, մրտմրթաց արջը։ Կենթանիները նեղացան եւ ամեն մեկը քաշվեց մի կողմ։ Արջը փնփնթալով այս այն կողմ գնաց, հոգոց անեց եւ ասաց. «Թող Եղևնին լինի բարձր, փշոտ եւ արծաթափայլ»։ Ճիշտ է, ճիշտ է, բացականչեցին ոզնին ու նապաստակը։ Վերջապես նրանք հտրեցին ամենագեղեցիկ Եղևնին։ Արավոտյան կենթանիները խաղալիքներով լցված բազմատիվ արկղերով եկան անտարի խորքը եւ զարմանքից քարացան։ Ոչ մի Եղևնի էլ չէր մնացել։ Մարտիկ բոլորը կտրել ու տարել էին։ նապաստակները սկսեցին բարձրաձայն լացել։ Տեսեք, տեսեք, գորած արջը այնտեղ հերվում մի փոքրիկ եղևնիկ է։ Թող այն լինի մեր տոնածառը։ Տոնացառը փոքր, բայց մեր սրտերը թող լինի մեծ ու բարի, շատախոսեց Գյուրիկը։ Կենթանիները զարդարեցին Եղևնին եւ հեռացան։ Ամանորյա գիշերը կենթանիները հավաքվեցին եւ փոքրիկ տոնացառի փոխարեն տեսան մի հսկայական արծաթափայլ Եղևնի զարդարված փայլուն խաղալիքներով ու լույսերով։ Դա Ձմեր Պապի ամանորյա հեքիաթային նվերն էր բարի կենթանիներին։ Երբ հավատում ես ամանորյա հրաշքներին, նրանք միշտ էլ կատարվում են։ Ավարտվեց մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեգիկ Բաբայան։ Հրաժեշտից առաջ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ գալիք նոր տարվա եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արդիվ։ Թողին տարին տանի ձեր բոլոր տխրություններն ու դժվարությունները, իսկ նոր տարին բերի մի միայն ուրախություն եւ երջանկություն ձեր օջախներին։ Կհանդիպենք նոր տարում։